alinkisaru waliftiqar. Mtu anakuwa ni mwenye kumnyenyekea Allah zaidi na mwenye kuwa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kumtarajia Allah zaidi. Kwa hivyo kila mtu anapokuwa mcha Mungu, anapokuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ibada mbalimbali mbali, na kujiweka mbali na makatazo ya Allah ndipo anazidi kukuwa mnyenyekevu anazidi kukuwa humbled mbele ya Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala na Sheikh asema Sheikh Salih Sindi hafidhahullah asema wa hadha min ajalli anwa'il ma'arif صفحه ya 11 وهذا من اجل انواع المعارف na hili ni katika mambo muhimu au moja katika mambo tukufu kabisa ya mtu kuwa anaweza kumjua Mola wake na kujijua wa anfa'iha lil'abd na jambo ambalo kwamba litamfa litampa manfaa au faida kubwa mja walidhalika kana sayyidul istighfar ndio maana imekuja katika ile dua au dhikri ya eh, istighfari bora Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant e mola ya Allah wewe ndiye mola wangu hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe <clears throat> khalaqtani wa ana abduk umeniumba na mimi ni mja wako wa ana ala ahdika wa wa'dika mustata'tu mimi niko katika ahadi yako na vile vile natarajia ahadi waadi yako ahadi yako ninavyoweza a'udhu bika min sharri ma sana'at najilinda na ile shari ambayo nimefanya unakiri ya kuwa wewe kuna mengi uliyoyafanya ambayo yatakuja kukudhuru na unajilinda Allah subhanahu wa ta'ala abu ulaka bi ni'matika alayya nakiri na kutambua ya kuwa a'tarif na natambua wazi wazi neema zako nyingi tu juu yangu ikiwemo ile ambayo tumezungumzia kujaliwa kufikia mwezi mtukufu wa Ramadhan na kuweza kuifunga wa abu bidhambi na vivyo hivyo mimi nakiri mbele yako ya Allah kwa mimi ni mwingi wa madhambi kwa hivyo hapa mja anajibidisha katika ibada na ndo anamshukuru nayo Allah kwayo, lakini wakati huo anakiri ya kuwa ana mengi amoyabeba begani mwake, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuondolee kwa kusema faghfirli, basi ya Allah nistiri na unisamih, fa innahu la yaghf innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, kwani hakuna wa kusamehe madhambi isipokuwa wewe ya Allah. Kwa hivyo hii linamfanya mwanadamu awe mnyonge, awe mnyenyekevu, awe mwenye kukiri madhambi yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili ambalo e, mtu ku hisi upungufu katika ibada zake na yeye mara kwa mara kuangalia aibu za nafsi yake inampelekea inampelekea yeye kuwa ni mwingi wa kurudi kwa Allah kila anapoitambua aibu anaiacha anarudi kwa Allah na kisha anafanya tauba nasuha at-taubatu ila Allah subhanahu wa ta'ala mimi na wewe asema Sheikh ahwaju shay'in ila ibadati at-tauhid ma'a siyami moja katika mambo tunayohitaji zaidi ni sisi kuki, ni sisi kushikamana na tauba pamoja na siyam wafunga na huku unaendelea kumuomba Allah msamaha kwa sababu kuna upungufu mwingi ambayo inatokea katika ibada yetu ya asiyam fa innahu mahma jitahadna fi iqa'i ibadati asiyam kwani hata tutakapojitahidi vipi kuweza kulitekeleza ibada ya saum ala wajhi alladhi yuhibbuhu Allah kwa namna anavyoipenda Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii kutekelezwa falan nastati'a hatutakuwa na mwenye kuweza hatuwezi tukalitekeleza perfectly exactly as required by Allah subhanahu wa ta'ala hatuwezi fa haqqu Allah a'zam haki ya Allah katika ibada ni zaidi ya tunavyoweza sisi walghaflatu ghaliba na mara nyingi huwa tumeghafilika katika siamu zetu tuwatazama tuwasikia tuwazungumza sala tuwachelewesha wakati mwingine yatupita kwa hivyo kuna mengi ambayo tunayafanya katika siamu zetu na tunahida tunahitaji kufanya continuous tauba tauba ambayo ni ya kuendelea wattaqsiru hasil na mara nyingi upungufu yatokea bila shaka watahawun waqi' na kule kughafilika na kuzembea iko wazi katika mchana wa saumu zetu na pia usiku wa Ramadhan. Kwa hivyo mtu anafaa kuwa afanya continuous tauba, tauba ya kuendelea kila siku pamoja na ibada hii tukufu ya asiyam. Kwa hivyo shekha sema khudha qaida, chukua msingi hii muhimu katika maisha yako. Kuwa kullama adhumat mahabbatuka lillahi kila inapokuwa juu inapozidi inapokuwa imara mapenzi yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'dhimuka lahu na wewe kumtukuza zaidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumpa hadhi wa ilmuka bihi na wewe kumjua zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kullama adhuma shuhuduka litaqsirika ndio pia yazidi kukua kuhisi kwako upungufu upungufu katika ibada zako wa kullama adhuma shuhuduka litaqsirik na kila unapo unapotambua na kurealize weaknesses loopholes katika ibada zako ndugu yangu na dada zangu azumat taubatuka basi pia tauba yako itazidi utakithirisha kufanya tauba hata takuna ala madal anfas mpaka hiyo tauba inakuwa ni kana kwamba ni hewa unayopumua yani kila wakati unahisi ya kuwa una, una upungufu na kwa sababu hiyo unaendelea kusema astaghfirullah wa atubu ilay astaghfirullah wa atubu ilay continuously kwa sababu upungufu katika sisi kumwabudu Allah au katika siyam inatokea kwa kuendelea na tauba pia yafaa kuwa kuendelea tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika miongoni mwa wale ambao tauba zao ni madal anfas tauba zao zinaenda kana kwamba ni pumzi ambazo wanapumua na pumzi ambazo kwamba wanatoa yaani wanazifanya kwa wingi kwa kuhisi upungufu ambao unatokea katika wao kufanya ibada hii muhimu ya asiyam Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa ruku'ana wa jami'a ibadatina ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad محمد والحمد لله رب العالمين